si ty kováč, lebo mi opáč podkuj ma. A keď to nevieš, keď nerozumieš, nahaj ma. A keď to nevieš, keď nerozumieš, nahaj ma.